Две години след е, драматичните събития на Киевския Майдан, Украина продължава да бъде изправена пред е, политически и економически проблеми. В студиото на Хоризонт Добът е посланникът на Украина, негово превъзходителство Микола Балтажи. Добър ден! Здравейте! Откъде да започнем? Президентите на Русия и Съединените щати Владимир Путин и Барак Обама са обсъдили в телефонен разговор две неща – а, вчера. Сирийската криза и второто нещо е ситуацията в Украина. Украина до Сирия като проблем, горещ проблем пред света. Вашият коментар? Ами това, че се говори за Украина е добре, защото Украина е, трябва да бъде в фокуса на международната общност. Е, фактически Русия продължава необ'єднату війну стрічну моята държава и е, заплачувала не само нали, Україна, но и другите съседи, цяла Европа и і те нататака. Вопрос е, е, тези прегори, които се водят за Украина, е, да не се забравя кои е предмета. Предмета са украинците, украинският народ е, и да бъдат с нашето участие, да не се говори нещо зад гърба ни, да не знаем какво е. А иначе е, ние държим на това украинската тема да бъде премет за внимание от страната на международната общност, въпреки че е, има Сирия, има сега Европейският съюз, едно е, много сериозно предизвикателство, беженската криза и други има предизвикателства, но украинският въпрос, т.е. всъщност украинската тема по-добре казано, би трябвало да си бъде в фокус. Украинската тема беше в фокуса и на международната конференция в петък и събота в Мюнхен, обаче тя завърши с, с така проблематични заключения. Анализаторите отбелязват сигнали, знаци за сериозно раздалечаване между Запада и Русия. Руският министр-председател Медведев предупреди, че, цитирам, Русия и Западът се хлъзгат към нова студена война. Тук цитирам руски източници, а генералният секретар на НАТО заяви, че Алианса не иска и не, не мисли в термините на студена, нова студена война. Какво означава всичко това за Украина? Начина по който международната общност гледа на темата Украина? Вижте, това може би да е повече въпросът на дефиниции, определение, нали, студена война. А, сега аз внимателно следих, нали, като дипломат, дискусията в Мюнхен, е много престижен международен форум по въпросите на сигурност. И обърна вниманието, че от руската страна пак в оценките, например, от руският министр Лавров, пак се обвинява е, Запад във всички беди сега, които стават по света, в нарушаването на е, принципите, които бяха е, съгласувани нали, след Втората световна война, но <laughs> истината е, че самата Русия ги погази с е, е анексирането на Крим, е, под, то започна от е, е, окупацията, незаконна окупация на Крим. Сега със военните действия е, в е, Донбас тя фактически подреви международни правните принципи, които бяха тук е, които действа в Европа и фактически тя е едина държава в Европа, която извърши аниксиране на чужда територия. Няма друга държава в Европа. Тук е истината. Всичко онова вече стават манипулации, сравнения с Косово или, например, предложенията да са прегледат или да се преподтвърдят, по-моему така звучи предложението на Русия, принципите на Хелсинския акт, те трябва да се изпълняват, а не да се претвърдят. Документите трябва да се изпълняват. Тук е проблемът. Дали има студена война, дали няма студена война, глеждаме сега, гледаме от... Е, ето днес, по-моему, Магарини каза, че няма студена война в момента, но всеки един разбира човек е, е, вижда, че светът се движи в една посока, която е опасна. Няма стабилност, виждате, Русия сега фактически, за да получи, ако щете, някаква индулгенция от Запад се прехвърли в Сирия, там пък с нейната деструктивна позиция, тя никак си не, не, не съдейства за решаването на сирийският проблем. Има други проблеми, които съществуват в света и тъй нататък, но е, тук аз бих искал да се обърна към думите, които е, <clears throat> каза президентът Порошенко на същата конференция в е, Мюнхен, че всъщност той даде оценката какво става в Украина. Няма военен конфликт, няма гражданска война. Руските солдати с, с, с войниците на Путин са и в Крим, и войниците на Путин са в Донбас имаме агресия от страната на, на Руската федерация. Така че имаме прависти абсолютно тук са Э, э, Удалечені позиції на на Запад и Росія са диаметрально противоположні. и е, э, не знаю сега, не сам готов да дам отговор какво. Е, то, що се касае Украина, ние не бихме искали да им някакси е, яблоко на, е, на, раздора. на раздора между е, Русия и е, Запад, защото всички тези е, неща, които се излъчват от, е, от е, Кремл през последно време, че Запад, нали, разширяването на Европейския съюз, на НАТО, други неща, които стават, и той носи за това отговорност, като ги научим по-внимателно, като ги проанализираме, нещата са били, са развили съвсем по друг начин. Никой не е давал обещанията на Русия – на Съветския съюз на бившия и това Горбачев официално го опровергава в е, интервюто пред е, ЦДФ, германската телевизия и назовава това фантазия на журналистите. И тъй нататък. Тоест тези народи се присъединяват към НАТО и Европейския съюз. Това е волята на тези народи. Трябва руснаците да се питат самите, защо това става. Никой не ги е принудва. Никой ни казва, никой не дава, ни, ни диктува от, от Вашингтон, от, от, от Америка или не знам си от друга столица, в коя посока да се движим. Това всичко е манипулация – Говорим а, наистина в навечерието на тази а, годишнина от събитията на Майдана. Казвате волята, а, волята на Украина да бъде част от а, Европа в по-голяма степен, отколкото а, да остане извън, извън европейския проект. Да ви попитам какви са настроенията в украинското общество днес, две години след падането от власт на Виктор Янукович? Вижте, ние сме в Европа. Украина е на европейска държава. Въпросът е, че ние искаме да вървим по пътя на европейската интеграция. Това е основният сигнал, който го излъчиха а, хората, които изляза на Евромайдана преди а, две години и така едно с, а, платиха за това висока цена дадохме за той. И естествено, че обществените настроения се движат в развитието от ситуацията в Украина. И искам специално да подчертая, че с военната агресия от страната на Русия фактически Путин де-факто подтика украинската нация към Европа, и обществените настроения. Защото ако говорим, например, за НАТО, ние може би да имаме сега най-високо ниво на подкрепа що ту е, хората разбраха, че Будапештинският меморандум беше е, е, просто неглижи, не неглижиран, а по-добре да се каже, просто игнориран и прекрачен от Руската федерация. Вижте какви са аргументите на руският министр. Никаква критика не издържват. Будапештинският меморандум имало, той не бил нарушен, защото там имало само една точка, че да не се е, използва ядреното оръжие, оръжие срещу Украина. Но трите предишните точки, че е, е, участниците на Будапештинският меморандум Русия, Великобритания и САЩ трябва да уважават териториалната цялост, суверенитета, независимостта на Украина, че те е, е, не бива да използват никакво оръжие, втората точка. Третата алинея е, че е, е, пак нарушават се от Русия тази алинея, защото се извършва економически натиск върху. За това не са говори нито една дума, а самият а, е, а, е, Лавров през 2004 година подписва Будапештенският меморандум, който се предава нали, в ОУНЕ, заедно с другите си колеги, постоянни представители. Той много добре знае текстът на този Будапештенският меморандум. Той е еднозначно нарушен от страната на Русия. Тоест, това държавата, която нарушава международните правни норми, нали, същата държава ги нарушава и Минските споразумения. Така че това е един въпрос, който е, ни вълнува. Минските споразумения трябва да бъдат изпълнени и то е, а, е, не на парче, а изцяло. Но какво имаме в момента? От нас се изисква да си изпълняваме нашата част, до която руската страна, обединените руско-терестски сили така е, те не са направили, те не са върнали пръста да си изпълнат техните задължения. И до сега границата не е затворена, пращат са боевики, пращат са въоръжения, така наречени хуманитарни конвои. Ето сега поредният пак идва. След хуманитарният конвой веднъж се активизират обстрелите срещу украинските позиции. Това е истината. И, а вместо това Украина да прави политически процес, Украина да внася е, промени в това, в Конституцията за децентрализация, да се извършат избори. Какви избори могат да станат там? Там е, фактически всичко, ние вече имаме там такава ситуация. Ние не можем да си позволим да правим избор без е, е, избори без достъпа на е, украински медии, на украински партии, не се допускат наблюдателите на ОСА и така нататък и така нататък. Това е истината, това трябва да си, всяка страна, всяка страна трябва да си изпълнява нейните задължения. А освен това, че ние да говорим с терористите директно, които ушким представляват интерес на, на украинският народ, те ги наричат украинският народ, както и в Крим и в Донбас, ние нищо не, ни, ни виждаме. И обвинение а, е, а, в, а, е, на, на украинската власт. Ние не чуваме нищо друго от Руската федерация. Това е. Да ви попитам друго. На 4 февруари Европейския парламент излезе с поредна резолюция за демилитаризиране на Кримския полуостров, е, за вдигане на окупация окупацията, те говорят с такава терминология, и прекратяване на преследванията на кримските татари. Наскоро и съветът на Европа започна съответна специална мониторингова мисия за човешките права, заради това, което се случва с кримските татари. Знаем, че на бившия лидер на Меджлиса на кримските татари Мустафа Джемилев е забранено да влиза в Крим. А според информациите, днес премиерът на Турция Давут Оглу ще посети Украина и се очаква да има срещи и с представители на кримските татари. Видях и декларация на вашето външно министерство на страницата на посолството в връзка с това, което става с кримските татари. Какво всъщност се случва? Много добра и ясна резолюция на Европейският парламент, в която съдържат сигнали за подкрепа на териториалната цялост на Украина – в признатите и граници, в която са осъждани законното анексиране и военното присъствие от страната на Руската федерация, в която се подкрепва инициативата ни за деокупация на Крима, т.е. за един международен формат за преговори нали, с цел да се деокупира временно окупираният Крим от страната на Руската федерация, в която се осъждат брутално нарушаване на правата на човека, преди всичко украинците и кримско-татарският народ, в която се е, настоява да бъдат продължени е, санкциите срещу Руската федерация, до когато не се освободи е, Крим и тъй нататък, и тъй нататък, в която се призовава да бъдат освободени е, Ченцов, Колченко и да бъдат, които получиха присъедини законні абсолютно и да се прекрати преследването на кримско татарските активисти. И което вие цитирате току что на министерство, е свързано с това, че неотдавно, и е, това стана след резолюцията на Европейският парламент, някъде след седмица, като бяха проведени незаконни обиски и е, арестувани 13 кримско татарски активисти, но в, вижте, е, фактически под, да се прикрие тази е, тези усилия, стремежи на Руската Федерация да унищожат кримско татарският народ, който вече и така пострада от незаконната депортация през 1944 година, под предлог борба срещу тероризма. Тоест терористи са не са уния, които преди две години дойдоха с калашници тежко въоръжение влязва в парламента и принудяха да приемат решението за анексирането на Крим. Терористите не са ние, уния, които тероризират и до сега хората, които не са съгласни с а, местната окупационна власт. Терористите не са уния, които идват в а, Донбас, въоръжени, финансирани а, и които са, а, а, борят война срещу украинският, а, борба срещу украинският, въоръжена борба срещу украинският. А терористите са тара, които си се а, фактически а, принизени, които, а, прощавайте за думата, които ги мачкат народната си земя като единствен корен народ в Автономна република Крим. Заради това ние имаме ясна позиция, ние осъждаме а, това, което политиката на Русия без преувеличение се провежда в най-хубавите в кавички сталински традиции. Това е проблемът. И ние естествено поставяме този проблем в центъра на преговорния процес и мисля, че той също ще бъде предмет за обсъждане по времето на посещението на турският премьер министр в Украина. Турция, като знаете, подкрепва териториалната цялост на Украина и осъжда политиката на Русия срещу кримските татари. Да ви попитам съвсем човешки и накратко, защо според вас има такова отношение точно към кримските татари? Смятате ли, че това е отражение на напрежението между Русия и Турция в момента? Не, аз тук не виждам директна връзка, абсолютно не, защото по една простичка причина, защото а, това започна много по-рано, от, от, от когато ескалира конфликтът между а, е, а, е, Русия и Турция. И проблемът е, че кримските татари първо, те не взеха участието в е, така нареченият референдум и на мъничка толика взе, и на мъничка част взе, но пак руската пропаганда това го е, гиперполизира, нали, го преувеличи делят на кримските татари. Те просто не приеха незаконната е, анексия и не приеха е, просто е, военната окупация от страната на, на е, Руската федерация, То както смятате, и че това е наказателна част. мярка? Това е абсолютно така. И те до сега се борят. Вие сега се сетяхте за Меджилиса, за ръководители, двамата ръководители, и Джемилев, и Чубаров, също им забранен връщането в народната им земя. Не е ли това, не е ли това е, абсурд, нонсенс? Както и патриотите, които бяха като е, Колченко, като Андрей е, Олег които бяха просто там арестувани, ушки пак под предлог борба срещу тероризма и им дадоха съответно 20 10 години затвор. Това е. Ситуацията в разделения Донбас има информации за неспазване на права и от двете страни. А, има, ли, има ли разлики според вас? Разликите са принципни, защото вижте какво каза Лавров в Мюнхен, че докогато боевиките, те в техните очи са ополченци, така наредени, с руски танкови, с руски оръжия, нали, те са, нали, са борят на собствената си е, земя, а украинските войници не знаят за кого воюват. Вижте каква страхотна манипуляция. Страхотна манипулация става тук. Украинските войници знаят за какво се бият. Те се бият за родната си земя, те се бият да се е, възстанови мира на Донбаса, на Донбас и да се възстановят границите, украинският народ да си живее. Той си нямал никакви проблеми. И Донбас си нямал никакви проблеми в състава на както и Крим и т.н. Но е, Проблемът е, че Русия чрез пропагандата, чрез своите политици, тя се опитва да докаже, че нарушават са правата на човека от страната на Украина и правят доклади в международни организации, в Съвета на Европа, в други, по страни, разпространяват материали за такива престъпления от така наречени от страната на... Ако има нарушение, и те понякога могат да, това е война – Нека ни забравяме. Това си е война. Сега малко по-тихо е, стана, нали? няма такива военни сблъсъци, както по-рано, но става дума за това, че продължава войната. Където има война, там им могат да стават нарушения друга страна, но те са предмет за разследване. Чули сте и вашите е, радиослушатели, макар един пример за това, че Русия и е осъдила бандитското поведение на боевиките, на терористите там. Не, нито една дума, само подкрепа. Ето тук е принципната разлика. Благодаря на негово превосходителство Микола Балтаджи, посланник на Република Украина в България. Украина продължава да бъде една от горещите а, точки на световната карта. осезаеми и обясними са тревогите. Благодаря, Благодаря ви, че бяхте с нас.